Fosilak iraganaz mintzen zaizkigun harriak. Fosilak duela milioika urte lurrean biz izan ziren animalia eta landaren arrastoak dira, harrietan sartuta kontserbatu direnak. Fosilak astertzen adituak direnak paleontologoak dira. Fosilak oso dokumentu garrantzitsuak dira entzinako garaibateko baldintzak esagutzeko, adibidez. Sonalde batean itsasoko animalien arrastoa dut euskaten harriak aurkitzen badira, sonalde hori inoiz itxasoetako urez estalita izan zela, ondorioztatzeko modua izanen da. Fosilak landare arrastoak izan daitezke, ezurrenak, eskeletoenak, hortzenak. Espainian herriosako eta teruel eta soriako provintziako zenbat herrietan berezeki oso fosil bereziak aurkitu izan dituzte, ignita itzenekoak dinosauroen arrastoak inprimatuta geratu diren harriak hain zuzen.